თავი ორი. რამდენიმე დღის შემდეგ კლავ შევიდა კაპერნაუმში და გავარდა ხმა, შინ არისო. და მაშინვე იმდენ მახალ ხმა მოიყარა თავი, რომ კართანაც აღარ დარჩა ადგილი და ეუბნებოდა მათ სიტყვას. მოვიდნენ და მოხვარეს დავდომილი, რომელიც ოთხ კაცს მოჰყავდა. და რაკი ხალხის სიმრავლის გამო ვერ შესძლეს მასთან მისვლა, სახურავი ახადეს სახლს, სადაც ის იმყოფებოდა და ჭერიდან ჩაუშვეს სარეცელი, რომელზედაც დავდომილი იწვა. მათი რწმენა რომ იხილა, იესო მუთხრა დავდომილს: "შვილო, მოგეტევა შენი ცოდვები." იჭდა იქ ზოგიერთი მწიგნობარი და გულში ამბობდა: "ამას რას ამბობს? ღმერთსა ხმობს. ვის შეუძლია ცოდვათა მიტევება, გარდა ერთის, ღმერთისა?" ხოლო იესო მყისვე შეიცნო სულით, რასაც ფიქრობდნენ და უთხრა მათ: "რად ფიქრობთ მაგას თქვენს გულში? რა უფრო ადვილია? ამისი თქმა დამბლადაცემულის მიმართ" მოგეტევოს შენი ცოდვები. თუ ამისა, აღდეგ აიხე შენი სარეცელი და წადი. მაგრამ რათა იცოდეთ, რომ ძეს კაცისას ძალი შესწევს ამ ქვეყნად ცოდვათა მიტევებისა, უთხრა დავდომილს. შენ გეუბნები, აღდეგ აიხე შენი სარეცელი და წადი შენს სახლში. ისიც მაშინვე აღდგა, აიღო თავისი სარეცელი და გამოვიდა ყველას წინაშე, ისე რომ, უკვირდა ყველას, ადიდებდნენ ღმერთს და ამბობდნენ, არასოდეს ამგვარი რამ არ გვინახავსო. და კლავ გამოვიდა იესოს ხვის პირას. მთელი ხალხი დაიძრა მისკენ და ასწავლიდა მათ. გზად მიმავალმა დაინახა ალფესი, რომელიც საბაჟოში იჯდა და უთხრა მას: "გამომყევიო, ისიც ადგა და გაჰყვა." ხოლო როცა ინახა დიჯდა მის სახლში, ბევრი მებაჟე და ცოდვილი იჯდა იესოსა და მის მოწაფეებთან ერთად, ვინაიდან მრავალნი იყვნენ და მისდევდნენ მას. როცა მციგნობრებმა და ფარისევლებმა დაინახეს, რომ მებაჟეებსა და ცოდვილებთან ერთად ჭამდა, მის მოწაფეებს უთხრეს. რატომ ჭამს მებაჟეებსა და ცოდვილებთან ერთად? ეს რომ გაიგონა, იესო მუთხრა მათ. კარგად მყოფთ კი არ სჭირდებათ მკურნალი, არამედ ავადმყოფთ. მართალთა სახმობლად კი არ მოведი, არამედ ცოდვილთა სინანულად. იოანეს მოწაფეები და ფარისევლები მარხულობდნენ. მივიდნენ და უთხრეს მას: რატომ მარხულობენ იოანეს მოწაფეები და ფარისევლები, შენი მოწაფეები კი არა? ხოლო ესო მიუგო მათ, განა შეიძლება მარხულობდნენ მეკორწილენი, ვიდრე მათთან ასიწე. სანამდის სიძე გვერდით აჰყავთ, ვერ იმარხულებენ. დადგება დღე, როცა სიძე აღარ ეყოლებათ და მაშინ იმარხულებენ. არავინ ადებს ახალ საკერებელს დახეულ სამოსს, ვინაიდან ახალს ვერ დაიჭერს ძველი და უფრო დაიხევა. არც ახალ ღვინოს ასხამს ვინმე ძველ ტიკებში. თორემ დახეთ ფსახალი ღვინო ძველ ტიკებს, ღვინოც დაიქცევა და ტიკებიც უვარგისი გახდება. არამედ ახალ ღვინოს ახალ ტიკებში ასხამენ. მოხდა ისე, რომ შაბათ დღეს ყანაში მიდიოდა და მისმა მოწაფეებმა გზადაგზა თავთავებს დაუწყეს კრეფა. ფარისევლებმა უთხრეს: "შეხედე, რატომ აკეთებენ იმას, რაც ნებადართული არ არის შაბათს?" ხოლო ესო მიუგო მათ: "ნუ თუ არასოდეს წაგიკითხავთ, როგორ მოიქცა დავითი, როცა გაუჭირდა და მოშივდა მასაც და მასთან მყოფთაც?" როგორ შევიდა ღმერთის სახლში, აბიათარის მღდელმთავრობისას და შეჭამა შესაწირავი პური, რისი ჭამის ნებაც არავის ჰქონდა, გარდა მღდლებისა და მისცა მასთან მყოფთაც. და უთხრა მათ, შაბათი კაცისათვის შეიქმნა და არა კაცი შაბათისათვის. ასე რომ, ძე კაცისა შაბათის უფალიც არის.